Bismillahirrahmanirrahim. Maliki için İyeke nevdi ve İyeke isteyin, İhtina sıratel müstakim sıratel özün emte aleyhim. Gayri mağdur aleyhim ve adalin amin. Allah rızası için rahmetini alim efendim Hadi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ehli ve etmiş şöyle eleştik elbe yarıcalı güzünün. Muacin, muacin, tepe tepe filmde efendim Mevlana Cevdet Ölüm Cemil Piran Hazretleri'nin e, bütün tarih boyunca Allah rızası için, Fahri Kâni Efendimiz şefaati için, vatanı için, milleti, namusu için, şehit için, bütün şehitlerimizin aziz ve necid oradan hediye ettik. Kabulün yaz, kabulün diyor, aşkı yaz, el Fatiha. Allah razı olsun kızım, sağ olun. Teşekkür Kerbela bütün bin, 1400 seneye yakın bir zamandan beri Karakemti yakan bir şey. Ancak yaz yok. Ucu var ama yaz yok. yaz yaz biz yas dikmeyiz. Yarın bir şimdi onu sabah namazında kılıp onu okursun. Bakarsın oraya ne diyorsa yaparsın.